Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes të dashur miq, jeni me klubin e mëngjesit si çdo ditë tjetër nga e hëna në të premte, nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare Club FM. Sot është e martë dhe siç themi ne në klubin e mëngjesit, As pak tërë kur nis me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes Blendi. Data sot është 17 korrik. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, edhe pse duket që do të ketë pikime sot. Në fakt kanë nisur. Pikime mund të jenë gjithashtu mirë, varet se çfarë pikimesh janë, nëse po thua për shiun. Në fakt duhej sot sepse mund të jetë negativ, mund ta quajmë këtu se çfarë. Ja dje ka qenë një vapë e tmerrshme, nuk e di, unë kam përjetuar dhe po të shkoj. Unë s'e kam përjetuar fare ditën, për mua ka qenë një ditë shumë e freskët. Oh, me vërtet, po. në fakt ke marrë pak ngjyrë, ndoshta ke bërë edhe plazh në Provë. Po kam bërë plazh në nga rruga që më stafa. Mirë, si po, si shkon. Ka resort tani, ka një resort. Po. Resorti që s'quhet me mm. Sigurisht një yll të vetëm dashi kuq, se që më Normal, kuptoj. Mëngjes miq të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, është 17 korrik sot e martë sot ieri as pak tërë si sot po ieri. Në klubin e Altinit. Po, keni Altinin dhe Lorin gjithashtu këtu të janë backup vocals, më që ra fjala. Mm. Mm. Po, jeni backup vocals, kështu po. që kur uh, vjen refreni, për shembull dhe kërkon pak mbushje, siç i thonë këta në mm -hmm. fushën e artit, Themi diçka për shembull, ndaj çuron janë uh, po ta dëgjoni, ja për shembull, le të bëjmë një për shembull. Një test të vogël, ha. Bëjmë një për shembull. Ëm, E kjo është thjesht një emision i vogël, mm -hmm. radiofonik, por nëse këtë e bën në shkallë më të gjerë quhet qeveri. Nejse, mirëmëngjes miq të gjithëve, ne do ta nisim programin, ta hapim me këngën e parë për ditën e sotme, është e rëndësishme nga Janelle Monáe. Kjo quhet Make Me Feel, miq jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare. Club FM. Ajo është? Ndoshta jo, nëse po mendoj se kjo është rrënjë, bukuria që kemi po, kryer po. këndojmë një rrënje. Do ishim populli i parë në botë. I këndojmë rrënjës së bukur në boksor. Ginger. Ginger. Ginger Fili, po diçka i thonë, po nuk i thonë Ginger, kaq që eh, ja, anglo-sakson okay. që dua të them, po. Megjithatë mua më pëlqen më shumë Ginger, nuk e di, më tingëllon më bukur. Sigurisht, sigurisht. Ti të pëlqen eh, Jeffrey jo Xhemal, por eh, Këtë mund ta them pa pyetur as për njërin as për tjetrin. E drejtë. Eh. Ndonjëherë gabon. Ishin dy amerikanë një herë Jeri. Mhm. Mm dhe humbën në shkretëtirë. Po. Ec, ec, ec, ec, ec, ec. I griu uria, etja, u bënë kështu. Gati për të vdekur derisa shohin një qytet atje. Mhm. Mm arabe. E afrohen. E thotë shiko thotë. Njëri nga këta do bëjmë si myslimanë. Unë do them thotë jam Muhammed. Ti thuaj thotë je Hasan. E thotë ky po jo thotë nuk gënjej, nuk gënjej. Mhm. Mm S'kam kohë ta as të mendoj se jam shumë i lodhur. E mirë. Shkuan ranë derës. Dielli fort përjashta. Mm. Vapë. Edhe hap derën ai zotëri thotë, "Oh, lo, lo", i thotë, "Hajdeni." Ti thotë, "Ah, "Unë jam Muhammed", i thotë, "Jam Muhammed, ky është Billy." Billy nuk e nuk e ndërronte Billy, e kupton? Mhm. Oh, shumë mirë thotë. Billy thotë, "Ti ke nevojë të hash duket." Muhammed thotë, "Është Ramazan ti do presësh." Sa të perëndojë dielli Mirëmëngjes mirë se erdhe Që që një herë e ka parasysh më mirë Varë, varë të kujë Bajtë të ndë Kështu që mirëmëngjes të gjithëve Jeri tani do na frymëzojë në ditën e sotme Menjëherë pastaj do dëgjojmë Lorin mishdashur version i përmirësuar me motin Si që është Ka për prova Që do bëj prova që të Gjatë ditës së djeshme le shikojmë se si do të jetë moti sot jepi Jeri. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Ezopi dhe është kjo. Mirënjohja është shenjë e shpirtrave fisnikë. Oh. E vërtetë. Tha Ezopi kur i kthyen borxhin. Mm. Bravo i qoftë. Po kur ta mban inatin çfarë është? Është. Jo, duhet ta dëgjosh. Duhet ta dëgjosh edhe një herë, nuk mund ta nuk mund ta gjykosh, se ti për çfarë po flet. Ja, ashtu. Dëgjoje edhe një herë. Mirënjohja është shenjë e shpirtrave fisnikë. Tani fol. Po kur mban inat ose ia mban inatin një njeriu. Mm. Ça quhet te shpirtrat fisnikë futet? Ja. Jo. Jo, jo, jo, jo, jo. Më vjen keq. Jo, ja çikon. Nuk ka vend aty. Është zënë. Është zënë vendi. Jo. Pra ti thua që të mbash inat. Po, ta kesh me njërin sa të jetë jeta e ke me atë. Mhm. Pra e kundërta e mirënjohjes do ishte. Po, po, po. Vetes tënde i bën dëm në një farë mënyre Lori. Jo, më mirë. Gjithë ai inat i akumuluar në kokë. Po, fisnikun. Sepse i shari. Aty vendet janë plot Lori, nuk ka vende të lira më. Te fisniku s'ka Ska, ska. Jo, bë, mirë, për çfarë bën, më fal, po cila është alternativa e të mos mbajturit inat, Jeri? Po tani nuk ka lidhje me inatin, mirënjohja dhe mos mirënjohja, e quajmë ne apo jo? E po, po, kundërta po, e mirënjohjes. Mirë, po ai po bën këtë gjë. Dhe ka të bëjë me ata njerëz që ti mund t'i ndihmosh në një moment të caktuar dhe ata nuk ta dinë asnjëherë dhe nuk të thonë kurrë faleminderit. Se nuk ka nevojë që tjetri të ta kthejë atë gjë që ti ke bërë, Por të paktën një faleminderit duhet të thotë. Po pra, Jeri, por në të njëjtën mënyrë po thotë mhm. Lori. Po pra, po e kuptova. Siç dikush duhet të jetë mirënjohës. Ta zëmë. Ka lidhje me inatin. Kupton, jo, me të mbajturit mend në një farë mënyrë. E zëmë ti ti uh, i ke bërë nder dikujt dhe mm -hmm. 20 vjet më vonë. Ai të liron radhën në semafor. Mm -hmm. 20 vjet më vonë ai e mban mend të kalojë zotëria. Po. Sepse e kupton, është një gjë e mbajtur mend në vite. Tam. Po. Ky po thotë mm -hmm. që në të njëjtën mënyrë dikush të bën, nuk e di, të kthen një borxh. Po dhe ti i mban inat. 20 vjet më vonë ti e shkel me makinë në semafor. Mm. 20 vjet më vonë. Është fisnikëri kjo. A nuk ta thashë një herë, jo Lori. Nuk janë këto të dy anët e së njëjtës monedhe. Po mund të jenë, por varet se cilën anë të monedhës zgjedh. Po, goxha shprehje, Jeri, sot. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe që thonë. Ezopit. Ezopit. Ëh uh, për uh, shprehjen, kalojmë tani tek Moti me Lorin miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Të muzikën nuk e. Nuk e? Pjesërisht vranët sot. sot është pjesërisht vranët, maksimalja është 32 gradë, mm -hmm. minimalja është 19 gradë. Okej, shumë Lori. Po shkon 32 Lori, po? Mund të ketë kështu pikime. Mund të ketë pikime. Po jo gjëra serioze. Domethënë mund ta kapërcesh shiun si Nastradini. Aq i imët. Okej, okay, shumë mirë, faleminderit. faleminderit Lori. Është shkëlqyshëm. Nuk e di se si e kapërcen Nastradini shiun, por nuk e di futem mes saj. Po e lë pikën të bjerë dhe e hedh këmbën sipër, pastaj që mos ta kapë. Është shumë, ka shpëtuar kjo. Ah sa bukur. Se është ka ka shumë brenda. Mm -hmm. Kjo është njëra nga ato që na kanë ashtu. E lë pikën të bjerë dhe pastaj çfarë bën? E kapërcen. Pastaj e kapërcen. Mm. Edhe thotë kapërcen shi. Mos bjerë. Ti mos kapi shi. Mos të kap shi. Po aty bie vetëm një. Ai vrap, shiu vrap më aty. Po pra, ngaqë është i rrallë, prandaj. E kuptoj. Bie, kapërcen. Do duhet gjeni. Ti vetëm duhet të gjesh kohën, do të mm. jesh. Mjeshtër. Ose Nastradini lëviz shumë shpejt, sigurisht. Si Neo tek tek Matrix. Ma ma matra matras po ma, Matrix. Mund të jetë Matradini. A ku di unë se çfarë? Mirëmëngjes sërish të gjithëve. Do dëgjojmë muzikë shoko? Po. Ça do dëgjojmë, një kështu? Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirëmëngjes Good morning 7.20 minuta në këto momente Dje është përcjellë uh, Ka humbur jetën mm. Janë disa mënyra për ta thënë këtë Po Fadil Hasa pa. ishte një artist i madh dhe shumë i dashur për njerëzit. Me atë portretin e vet të thjeshtë, ato mustaqet e tij mm. kështu. Unë nuk imagjinoj se si mund të, domethënë, të flasësh ndryshe për vdekjen e tij, por uh, me keqardhjen natyrisht. Po kur e mendon Fadilin, mendoj që nuk uh, do donte që njerëzit të uh, përvëloheshin shumë edhe të fillonin të kullonin kështu nga këto ngashërimat, sepse edhe tipi i tij ishte tek e qeshura, ishte tek humori. Tek humori, tek batuta. Nuk ishte shumë kam parë, vetëm vetëm pak Unë edhe ju thashë juve, Robert Bishe, jo, si pse e ngatërroj gjërat. Ë, uh, filmi. Mm. Filmi që pashë ku ky luan uh, me Mao Ce Dunin. Mm -hmm. Që ka fëmijën Mao Ce Dunin, që luan atë Atë romin e zgjuar që mm. përfiton e përfiton nga sistemi atje. Unë e qëllova rastësisht një ditë, e kishte njëri nga kanalet aty. Edhe më, nuk e di, po më tërhoqi, dhe filmi është është i gjithë i Fadilit si thua, se rreth tij sillet e sillet e sillet, ai e ka mbajtur atë film aty. Edhe nuk e di, e kisha shumë të gjallë, këto ditë domethënë e kisha e kam mm -hmm. shumë të freskët atë. Ula e pashë nga fillimi deri në fund, më tërhoqi. Po Kam përshtypjen që ka shumë që e mbajnë mend. Ti Jeri duhet ta mbash mend. Edhe pse je e re, po. po. Po kohën kur uh, se mendoj që brezi që jam unë, mm -hmm. kemi qenë ekspozuar ndaj më shumë të punës së tij, jo vetëm për efekt kohe, po. Sepse në atë kohë kishte më shumë materiale, gjëra dhe këta bënin estradë më shpesh. Kishte më shumë humor. Po, pastaj domethënë si thua gjërat u e humbën ritmin e tyre. Nuk mm. kishte po ishin më sporadike, më andej këtej. Mori një formë tjetër. Po, dhe ai pati një lloj tërheqje, kam përshtypjen unë. Nga aktrimi kështu. Po unë mbaj mend s'e harroj kurrë që ka qenë ajo te kalamoj, te kalamoj, te kalamoj. Dhe ca skeçe të tjera që këta luanin tipa që punonin në fabrika të ndryshme. Dhe ideja e skeçit ishte që secili vidhte nga një çikë se kishte ardhur në majë të hundës, malli i produktit me të cilin punonte vetë. Edhe i kishin krijuar alergji shumë të fortë që po ta dëgjonin të përmendej mm, domethënë. Kryp kryp kryp kryp kryp kryp. Ah, sheqer sheqer sheqer do të Kurse te kalamojt ishte kishte bënë me topin e futbollit që. Aq shumë. Gjuhët e kalamojt domethënë që çdo të mm. kalamojt. Mm. Vënë që të bënte gol Te kalamajtë ishin ata që shkoshin me vrap me kap topin E të tjera Po, urdhëro? Edhe skeçi duket e kishte titullin sheqeri E, diçka tjera, po mm. Ndoshta i gjen në Youtube e kështu Se është edhe Fadilin ata Po edhe është dhe një skeç tjetër që i, i jep komshiu po, janë me, me bashkë me Remën e Durrësit, mm -hmm. që është mhm. vesh si femër që i jep i jep borxh. I jep ka shtin zemër thotë që po. të jap 100 lekë. Edhe këto nuk pun që s'punon dajrja. Po dajrja. Dajrja, dajrja. Mm. Se ka zon parja. Sa hoqën në fillore. Ah, e ke parë. Është Po pra, po është fabula e vjetër ajo. Mm -hmm. E varfrit që merr merr paratë dhe pastaj s'di ça të bëjë për pare. Ikën festa. Dajre, dajre i thonë. Dajre. Me dajre. Dajre. Mm. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Oh yeah! Walls nga Bon Jovi, zonja dhe zotërinj, mirëmëngjesi që të gjithëve në Helsinki, mbrëm janë takuar burrat e shtetit. Dy superfuqitë botërore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit, më fal, dhe Rusisë, mhm. ëh, që ishin ishin aty atje zoti Putin, presidenti rus, ëh, mhm. zoti Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara. Shtrënguan duart e njëri-tjetrit, u panë sy më sy, folën në një konferencë për shtyp, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Mm. Por nuk u pa se do të kishte ndonjë, të paktën nga disa nga njerëzit që gjykojnë gjuhën e trupit. Po. Edhe me thënë të drejtën, më duhet për aq sa ka peshë fjala ime që të bie dakord. gjuha e trupit midis të dyve dukej mizerie. Vërtet? Po sepse ishin në pozicione shumë, si t'ia thuash, të ftohta. Të ftohta pushteti me njëri-tjetrin, domethënë si dy gjela ku duhet të ketë vetëm një gjel gjallë. dhe dhe se si ata të dy do të shiheshin. Domethënë dikush e kishte krahasuar me dy boksierë para para një takimi boksi, para një ndeshje. Mhm. Si lot të dash. Ëm, nis. Ëm, çuçi. Dhe dhe zoti Putin kur i dha dorën madje mbahej tek tek njëra nga krahët nga mbrapa. Karrigia, te karrigia e tij. Te karrigia. Te karrigia e tij si për si për çën. Ishte shumë e çuditshme. Si për çën gati domethënë. Po. Domethënë gjatë gjatë kohës tjetër po mbante ekuilibrin. Gjatë kohës që Trumpi fliste Putin mhm. kishte shtrir këmbën në një farë mënyre, njërën dorë e mbante tek mbështetësja e karriges, atë që kishte nga presidenti Trump. Dhe të mhm. mbyllur, është ajo gjuha e trupit e mbyllur, po me tjetrën ishte kapur tek tek tubi i karrigës si thua. S'po di çfarë ta quaj këtë gjënë. Nën mbështetësen, e ke bën mm. nën krahun, është ajo që që bashkon krahun me këmbën e karrigës. Mhm. Mm. Ishte mbajtur aty. Ishte mbajtur tek ajo, dhe u mbajt gjithë kohën tek ajo. Për minuta me radhë. Mos kanë festu për Francën edhe. Nuk e di. Jo, jo, ishte ulur ai, nuk është se kishte nevojë të mbahej për ekuilibër, po flas ishte gjuhë trupi, një shtrëngim i ah, diçka, si të kapesh te diçka. Bani si relax. Ka kaluar tensionin po. te diçka tjetër. Pati kështu me gishta, pati rrahje gishtash. Mhm. Që janë asnjëherë. Nëse po takimi në përgjithësi shkoi ë uh, siç pritej. Madje madje pati diçka. Trumpi bëri një shenjë. Putinit. I bëri një shenjë. Të cilës shenjë duhet ta them që tani ai nuk iu përgjigj fare. Bëri sikur s'e pa, po, apo nuk i pëlqeu. Nuk e di. Nuk e di. Kjo është një tjetër shenjë ftohtësie, se unë të bëj mhm. një dhe ti më shikon me të njëjtin vështrim sikur asgjë s'ka ndodhur domethënë. E ti thua po po. Të prova totalisht domethënë. Nuk e gjuaj gjuha qartë çaj. Po ça i bëri apo? Po kjo është pyetja për dëgjuesit tanë. A cila ishte shenja? 069 20 70 222 çfarë shenje i bëri Trump Putinit, të cilës Putin nuk iu përgjigj. Ata janë pak a shumë edhe e njëjta moshë, kështu që ka qenë edhe kjo konkurrenca që pse Putin duket më jo, i ri. Jo, më shumë Putin është shumë më i ri. Ma, ka shumë qenë dikur e njëjta moshë, por ka ndryshuar, ka ndryshuar, ka ndryshuar shumë. Jo, realisht, realisht Trump duket uh, po aty nuk e di, e, e, e para mendoj që Trump është më i vjetër. Do të jetë pa i parë pa kontroll. Do të jetë 10 vjet, po që i vjen po, me gjithë ato ndërhyrjet. Aq. Shkon minus 20. Plus që plus por që do atë do thosha, fiks ekzaktësisht. Nuk ka nevojë ta them pra. Mund të kenë një, mund të kenë nja 10 vjet diferencë, po duken si 20. Diferencë. Jo, jo, jo, italisht e dish për shumë e keqe. Ale, no, mbas operacioneve plastike. Nuk i lëviz asnjë. Kthehem mbas pak. Është uh, koha për një shkëputje shumë të shkurtër në anën tjetër është uh, Niall Horan me On the Loose. Këngë shumë e bukur. Teron i rëdunum Mirëmëngjes të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora është tani 7.39 minuta Mirëmëngjes Hello Dhe është data 17 korrik është e martë aspak ters Mesi i verës miq dashur, mm -hmm. pak vranë sot mund të ketë uh, ndonjë pikë këtu e aty, mm. por asgjë për t'u shqetësuar do të jetë një tjetër ditë plazhi. Ju sigurojmë për këtë. Sepse ne jemi në Tiranë. Mm. Kemi një fitues në këto momente, është Është Juli e para. Bravo Julit. Që ka thënë i shkeli syrin. Mund të jetë Juli çun? Mund të jetë çun, mund të jetë mm. gëp. Burare që kishte përcaktuar si e para. Ndoshta. Okej. Okay. Pa i shkeli e para. Vajzë qoftë, vajzë qoftë. Julit i mbaron numri me 620, ka fituar dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, Juli, vajzë apo djalë është uh, fitues? Dy bileta për në Cineplex Trump i shkeli syrin dhe nuk, zoti Putin dhe nuk pati asnjë reagim. Imagjino me ta shkel syrin ty. Ja, shikon që aty u ftohën bash. Ja u prishëm. Do t'i shkel të dy ai. Kështu. Mund të shkel syrin ti shikon kështu si. Si poç. Ai zaburim me dorë kështu. Pra si Hey yo. Hey yo. Nejse për ca gjëra kanë rënë dakord që të dy. Njëra nga gjërat për të cilën janë plotësisht dakord është fakti që Rusia nuk ka ndërhyrë, kanë thënë, në zgjedhje. në zgjedhjet amerikane. Si Putin ashtu dhe Trump për këtë uh, vënë të dy dorën në zjarr dhe dhe kjo ka shkaktuar uh, Sërish reagime. Sërish reagime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thonë presidentin e kemi me Rusinë. E kupton? Por uh, nejse, ashtu janë, se janë inatçorë ata. Sepse Trump e ka thënë disa herë që unë s'kam marrëdhëniet e mira me Rusinë janë një gjë e mirë apo janë një gjë e mirë mm -hmm. apo një gjë e keqe. Po për atë pra gjë e mirë është. Po më vjen. A është mirë që të shkojmë mirë? Po. Ai thotë gjëra shumë të thjeshta i ziu. A është mirë që të shkojmë mirë? Patjetër. Po. Pra. Kaq. Okej, mirë. Kemi anagramën gati tani. A është mirë që ta bëjmë? Patjetër. Mirë pra. Okej. Anagrama në klubin e mëngjesit. Altin ti mund marrësh pjesë, mund edhe mos marrësh pjesë te kjo anagram, lejohet. Ja ta shohim. Është duket si titull kënge në fakt. Kush bë mall është anagrama? Au. Oh. Kush bë mall? Mhm. Mm K U S H B E M A L. Nuk është si titull kënge? Kush bë mall? Ëm titull kënge është mall. Për shembull, Eugent Bushpepa, po jo kush bë mall. Ja, mirë pra, kjo mund të jetë një këngë. Kjo është një tregim. A mund të jetë? Po mund të jetë. Nga reperët shqiptar. Kush bë mal, kush bë mal? K jo, K U S B E M A L. Pra duhet t'i rivendosni këto gërma midis tyre për të formuar një fjalë e cila ka tjetër kuptim në gjuhën shqipe. Unë e kam nxjerr atë, jo më pak, por nga fjalori që kam këtu me 60000 fjalë. Po dhe kjo është njëra prej tyre, të cilën unë pastaj mora e ngatrova gërmat. Dhe kam dal me kush bë mal. 069 20 70 222. Tani një tre emra i kam unë. Apo do të gjendur anagram. ja, mos si shoku nuk do të Si ta ke. Ky emision pasaj jemi gazetar apo ç'jemi? Po. Ruajtja e burimeve dhe konfidencialiteti janë të shenjta. Do i them me pseudonim edhe. Të shenjta. Po pseudonimet mund t'i mund t'i thotë. Sorra. Me sorrën mos thua. Ciklop. I dha. Lepuri. I dha të gjithë. Lepur i pikokrën. Dhe dhe i fundit që Iri e ka shumë për zemër, majmuni Iri. Majmuni. O majmun. Të du. Majmunin, të du. Majmunin. Bravo, uh, familja ime e ka gjetur. Më erdhi mesazhi. Mhm. Mm Direkt. E gjetën kush bë mal. po po. Direkt. 0692070222 0692070222 është numri më i dashur për Fituesi një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan do të jetë dhurata. Dhurata për atë që do të vijë i ose e para me përgjigjen e saktë në numrin mm -hmm. tonë. Për të zbuluar anagramën e ditës së sotme. 0692070222. Ishte një këngë, dua të vë një këngë nga Imagine Dragons. Mhm. Mm Ishte një këngë e bukur, po s'e mbaj mend se si quhet tani. E fundit. Jo. Jo tamam e fundit. Të ndihmon Altini. Ë, uh, po e di. Quhet uh, një sekond se m'u kujtua. Quhet Friction. Mm. Friction. E ke dëgjuar këtë Altin? Nuk e di, mund ta kem dëgjuar. Një shoqe po ma Vinte një ditë. Ajo ma sugjeroi, më tha dëgjoje këtë tha shumë e bukur nga Imagine Dragons. E ke dëgjuar? E s'e kisha dëgjuar. Bjeri. Edhe më pëlqeu. M'u duk shumë e mirë. Top Shesheri, mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes, Blendi Një gjë interesante, ka ndodhur nga shtëpia e modës franceze, Louis Vuitton mm. Duke qenë se uh, ishte dhe kampionati botëror i vitit 2018 Ata janë kujdesur mm -hmm. për veshjen e Rai Shtrefit Gjatë pjesëmarrjes në, në këtë kampionat Megjithatë tani kanë nxjerrë në treg një linjë interesante çantash Çantat e reja të krijuara nga Louis Vuitton kanë në përmbajtjen e tyre flamujt e shteteve të ndryshme, duke filluar që nga Arabia Saudite edhe deri tek flamuri i fund, çanta e fundit pra. Çan, një ndër çantat mm. është me flamurin kombëtar të të Shqipërisë. Bravo Tani era. Më, të gjithë ata që duan ta kenë. Era. një çantë nga Louis Vuitton, çanta e re. Jo. Mund ta blejnë një të tillë duke pasur edhe flamurin e vendit të tyre dhe me sa unë po shikoj Blendi çanta e re Louis Vuitton me flamurin e Shqipërisë kushton 9103 dollarë. O sa mirë. 9103. Dhe çmimet e tjera variojnë nga 7000 deri në 15000 dollarë. Ja, mirë, okay, ka më shumë shumë goca që mund ta blejnë atë, ka në bllok që. Kam përshtypjen që po. 1000 dollarë për të shpenzuar. Por është çanta më e re dhe është interesante. Po s'ta mbanin me flamur shqiptar gocat këtu, se do ishte kështu, si. Pse? Pas E di unë, e kanë e kanë si për, nuk është cool, e ke parasysh? Është unë po e shoh dhe është shumë cool. Jo cool është, por varet nga preferencat, por është Varet sri, sri flamuri. Ndonjë Vjosa po. Mund ta blejë. Po, me siguri. Nanjë Vlora. Saranda. Po këto gocat e bllokut tonë? E. Ato duan një brazilian. Ka me brazilian. E ka. A? E kanë dhe ato, mund ta gjejnë. Mirë, mirë. Se janë vajzat ca kështu, ca ashtu, s'janë të gjitha njësoj, ka vajza të mira, ka dhe vajza shumë të mira. K U S H B E M A L K U S H B E M A L Kush B mal Kush B mal 069 20 70 222 për ata që duan ta zgjidhin anagramën është për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin Amerikan këtu në kryeqytet ndërkohë Kishim nanjë tjetër? Jo, e kemi dhënë. Ne kemi dhënë që të gjitha, po? Mm -hmm. Okej, okay, super. Atëherë. Dje kam uh, takuar uh, rastësisht Jeri, mm -hmm. një personazh të njohur. Okej. Okay. Mm -hmm. Dhe i kam bërë të fala nga ju, ju s'më bëtë të fala për të po. Po nuk e dinim çfarë. Tash unë e kam bërë siç po. Po ta dinin do më kishin bërë, kështu që i bëra sikur ta dinin edhe. E përshëndesim sot. Të bëjnë shumë të fala tash. Dhe dhe ai u bën të fala. Të fala paç. Personazhi pra. I jepini goca. Fillojmë me ty jeri. Jeri vajza. Do të them Blendi. Urdhro? Blendi e ka mik të një. Tani ti ato mbaj për vetëm, mos e ndaj me të tjerë. Po, po. Mhm. Jepi jeri. Mhm. A është mashkull? Esa. Kjo bëhet ditur. Mbi 30. A është artist? Aktor? Mm, mm, është brun? Ç'e ka Lori? Lori po. Lori po ja. S'ka se do të vijë radha po. Po i rëndoi frymëmarrja. Aha. Është e kemi parë më shumë në teatër Jo, nuk i fillon emri me N. Që ti do thoshe gjithmonë N. Nuk është i gjatë, nuk është i gjatë. Aha, 069 20 7222. Pra Jeri miq të dashur ka bërë disa pyetje të sakta. Një mashkull brun aktor trup mesatar. Mhm. Mm Personazhi i njohur bën më shumë teatër se sa film, se film nuk bëhet këtu. Jo. Tam. Ndoshta ai preferon dhe film, po ku di unë. Flas nga logjika tani. Okej. Okay. Radhën e ka Lori miq të dashur i cili e njeh mirë. Ka ardhur këtu në studio. Botën e aktorëve ka ardhur këtu në studio. Ka ardhur? Ka ardhur po. Është tirons, a. Tirons. Tirons pra. Është Tirons po, është Tirons. Është Tirons 24 karat. 24 karat Tirons është po, është saktë Lori. Ka zë shumë të mirë. për lexon dokumentar sidomos. Lexon dokumentar, edhe mund të lexoj dokumentar sepse dokumentarët po, pra. lexohen nga zërat e mirë dhe ai ka një zë të mirë për të lexuar dokumentar. Tirons, zë të mirë, ça doni më? Po pra, tirons zë të mirë të thuaj. Ha Lori, luftarak. Tento Lori. Luftarak shumë për çështjen e teatrit. Europianin Eldi Merollin. Europianin uh, po, mesa duket internacionalin. Ne të shikojmë nëse do të na do të na begenisë në këto momente të gjata të këtij segmenti. oh, sa vonoi zilja. Është Kishte momente kur njerëzit që s'ngrenë telefonin ti mund të thua që më krije mërë qenë. Alo, ama më rrëgjë Nëse, okej. Në një moment do ta do ta tentojmë sërish. Kemi një censurë miq të dashur, e cila ka... Që nga korriku. Ah, që nga ah, korriku ah, e këtej. I 2016. Që nuk gjendet dot... Do duhet që të blej unë një numër telefoni e ta dërgoj vetë që këtu kam vështirë. Ta fitoj një kështu. Pa hë njëherë. Njerëzit brenda një kulture të caktuar, sidomos ata brenda kulturave më do të kenë qëndrime të ndryshme nga ata që s'i përdorin ato. Pra është duke folur për njerëzit që dashun në ca kultura të caktuara, cilat kultura i ka përshkruar të tilla. Janë kultura të tilla, që mund të ishte më të ndrydhura. Mm. Por jo. Jo, i afruar shumë, ke dhënë shumë. Jo realisht ke dhënë shumë. Ka dhënë apo jo? Po një farë mënyrë. Nuk kam mendjen. Fakt se shumë. Ti ti as je stekë. Po jeri po. Ndjesë tani ndodh që do të mos ta kem mendjen në një moment. A mund ta ripërsërisësh Altin? Patjetër. A mund ta ripërsërisht? Altin ripërsëri. Të lutem. Njerëzit brenda një kulture të caktuar, sidomos ata brenda kulturave më do të kenë qëndrime të ndryshme nga ata që s'i përdorin ato. Lendemi, ndihma, ndihma që dhe ti. Ndihma ishte, ndihma ishte më të ndrydhura. Më të ndrydhura, mm. Ah, okej. Okay. Kultura të ndrydhura. Mhm. Mm Mund të them dhe unë një. Patjetër Lori. Patjetër Lori, po. Të, të poshtra. Të poshtra. Jo. Poshtra. Je gabim Lori. Jo. Jo, s'është e poshtra. Sidomos ata në kulturat e poshtra. Ja. ja. Më të poshtë. Ja. Mm -mm. Zero. Gjashtë. Nëntë. Dë. Zero. Shtatë. Zero. Dë. Nëntë. Dë. Më ça është? Dë, dë, dë, pra. Ja, futa kot. Tani do të dëgjojmë një këngë këtu në klubin e mëngjesit, është nga Jovanotti, quhet Le Canzoni. Shumë bukur e ka filluar këtë me kështu këtë. Si ka blerë te dyqani i lodrave këtë në fillim. Shumë cute. Është llambushka. Redona ka fituar një kontroll të plot në spitalin amerikan, ndërkohë për personazhin që ti kishe parë, është Roni i pari, i mbaron numri me 678, ka thënë Arben Derhemi dhe fiton mm -hmm. dy bileta për në Cineplex. Arben Derhemi. Bravo. E takova. E përshëndesim. Në fakt fituesi tamam jam unë. Ëh, uh, fituesi është Lori, po sepse Lori ka fituar këtu në studio, të lum Lori. Fituesi zyrtar. Po ne Lorit bëm do ta bëjmë prapë atë? Jo, jo. Ale. Po pra. Faleminderit. Jam shumë siklet. Ai gna shur tani. Faleminderit. Shumë mirë. Fituesi më do kujtosh mas këngës tjetër që do. Fituesi isha unë prapë unë gjithë prapë dhe prapë në një ae o aty. Sani kok. Mos çani kokë. Kështu që akoma janë duke në në internet, domethënë është debati më i zjarrtë këtu midis midis Francës e Kroacisë, ë uh, vazhdojnë domethënë lidhur me ekipet, me kush u bë me kë, kush ishte me kë. Tani kanë filluar mm -hmm. ngacmojnë njëri tjetrin pse ca janë bërë me kroatët. Kroatët ngacmojnë kur kalon me makinë kufirin thonë ata. Thotë po e kam batallë, sa tendën francezët janë më më se s'na kanë dashur kurrë. Edhe ku di unë kanë futur gjeopolitikën, historinë, pak nga perspektiva e së ardhmes, mm -hmm. referencat kulturore, kush ka bregdetin më të bukur, uh, ku gatuhet më mirë, e kemë rësysh Nuk e di, domethënë mm -hmm. një mhm. një seri gjërash. Ktu një kjo ka qenë. Mm -hmm. Dhe e dyta debati i madh mbi a jemi a s'jemi racistë ne shqiptarët. uh, lidhur me faktin që disa kanë vënë në dukje se ekipi francez ë mm. uh, ngjante sikur ishte nga Afrika dhe njerëzit aty kishin. Ishte debati më i kotë mendoj. Lëkurë të zezë, po shumë prej tyre. Që janë të gjithë krijesat e njeriut. Më falni, krijesat e Perëndisë. Mhm. Por uh, Si ashtu, si ashtu. Se të thuash që ai është i zi, nuk është se po bën një shpikje ose a kupton është i zi sepse ashtu e ka bërë Perëndia. Dhe është i zi si gjithë njerëzit e tjerë. Dikush është i bardhë, dikush është i një ngjyre ku di unë tani se çfarë. Këto janë thjesht nuanca pastaj. Mhm. Ëh. Mm -hmm. uh, Po edhe nuk ka rëndësi fare kjo pjesë pastaj. Jo, nuk ka rëndësi fare. Është vërtet pa lidhje. Sepse me thënë të drejtën, edhe ata mes njëri tjetrit, ë uh, diskriminojnë sepse ka edhe nuanca të zezë. Kush më i zi për shembull, e kanë batallë, ata që janë më pak të zinj, i thonë, ëh. Tallen me ata që janë më shumë të po, po. zinj. E kanë është është si kështu gjë, nuk e di pse pse po. Kështu është. Pastaj edhe këtu në Shqipëri. Jeri. E vërtetë. Vjen tjetri për shembull, nga Kuksi, bën tre kalamaj këtu, ja thonë edhe kalamajt thonë janë kuksianë. Kalamajt e kuksianit janë kuksianë. Thonë ata. Edhe pse ka lind në Tiranë. Citat në po, Doka. në të njëjtën mënyrë edhe këta i thonë këtyre, shiko, ata janë janë afrikanë, s'mund të jenë francezë. Po, janë çik po të çartum, tha. Ne kemi ne këta. Si kështu. Po janë ata pasaj që dalin që thonë shqiptarët janë racista, kështu. Domethënë në të njëjtën Futjen në thes të gjithëve. Dhe kanë, po pse fut gjithë shqiptarët mo zotri? Un kam tre ditë që zihem me robt në Facebook thotë njëri nga këta. Duke bërë antiracizëm ai në Facebook. Kur shikon një shqiptar ata janë të gjithë racista. T'i priten gjunjët. Zoti. Kjo ndodhi edhe kur uh, u eliminua Gjermania. Mm. Ekipi ynë i zemrës. Unë nuk kam lënë asnjë koment, nuk kam lënë absolutisht asnjë koment, nuk kam lënë asnjë status, asnjë gjë. Mhm. Mm se më është dukur, më është dukur komplet boshë, domethënë. Por përqeshja që tifozët e Italisë i bënin tifozëve të, të Gjermanisë kur kjo u eliminua mbas grupit, Ishte në vetvete shumë patetike. Po. Sepse në fakt ne jemi gjithë shqiptarë tash dhe është domethënë si me të tall ty nga kushuriri i tretë. Po. E kupton? Dërgoj që ti rri me mua gjithë ditën. Edhe ndan bukën e gjitha kështu, po ke kushuri të tretë atje? Po kam dhe unë një, edhe tallem me Dua them, është, e kupton? Pa ju të Gjermanisë. Po si s'i vjen turp. Për atë ekip e ti fillon shikon E imagjinon veten po të jem un tashi në Gjermani do të jem njeriu më i huaj atje. Ti je gati të ndash në shtet. Gjuhën s'e di, e kupton shpesh nuk kam vajtur. Nuk është se kam ndonjë kështu. Ndjek ekipin e futbollit po asnjë ndjesi s'kam. Preferoj Spanjën do thosha. Jo po, për për shëtitje. Është mund të kesh në Shkodër ke qenë. Gjithsesi. Shkodër kam qenë. Po, po një lidhje ke me Gjermaninë, se nuk është. Po s'e kam nga Shkodra unë, se ne kemi pas të fortë shpinë tonë, unë kam babën mm. tifoz të çmendur me Gjermaninë. Mm. Dhe s'më ka rënë domethënë rasti ta shikoj Gjermaninë me perspektivën nga Shkodra, se e kemi pas boll hapur atje te ne. Kështu që po e di që në Shkodër bëhet nami, po në shpinë tonë bëhet nami si me ken tan Shkodra. Edhe ne në shpinë tonë. Kështu që Mund të jesh me Gjermaninë pa qen, pa ken prej Shkodrës. Por uh, nuk e di, nuk e di. Siç mund të jesh me Italinë pa qen duhet. Ne kërkojmë arsye më zotrin, ne duam të zihemi, e kupton? Ja. Kur s'ka për ça të zim do të zim për Gjermaninë për Italinë. Një gjë s'marr vesh o Blendi. Po. Tash perfekt, pse shkojmë mirë ne? Për gjithë to zihemi. Perfekt, shkojmë mirë. Jemi mirë. Varet se çar e, se me sa zemër e ke. Mos nuk besoj. Varet apo... zelli Lori, zelli. Plus që fet nuk kanë kështu Lori, top futbolli. S'ka nuk ka pasione. Do të Për vetë nuk vetë do të basta. Fiton musliman, fiton kaurr si do ta vesh bastin atë, si do ashtu. S'ka nuk ka. S'ka, s'ka lidhje. Plus që është keq, se feja s'e lejon. feja s'e lejon Lale. Këtu janë bërë ca çudi, nuk e di tani se si është ligji për këto gjërat, po gjatë këtij muaji na u ngop me me reklama bastesh. Po, po. nuk pash një reklam po, xhamie, a një reklam kishe. Ose në një shumë. Dile në një baba Mondi, a ku di un se çfarë, nga këta që thoshte andaj këtej. Po ato të basteve nuk lan orë minut pa dal. Po. Dhe gjithandej në botë. Bixhoz është Është një nga veset më të ndyra që mund të mund t'i ngjiten njeriut, shkatërrues i familjeve, i jetëve, i perspektivave, e ku di unë se çfarë. Ca nga ato mesazhet që jepin atje? Që lym. Ma po smundet ta. Ishte njëri për shembull që që s'i dilshin lekët, e pastaj shkoi, vuri bast. Mhm. edhe bëri shumë lek, edhe shkoi që bëri pazar shumë. Wow. Se kishte vetëm 5000 lekë. E kupton, kur kur vuri bast pastaj mm -hmm. mori milionat edhe o boj. Imagjino çfarë mesazhi është ai, që nëse ke 5 lekë shko luj bixhoz me ato. Mos mos ble ushqim, ai ishte nis për kishte listën e ushqimeve me veten. Është një nga reklama. Është ky prej portokallis si bota. Edhe edhe mm -hmm. nuk e ble ushqimin, po vajti vuri bast. Mirë, ka rastis ditë e mirë. Jo, dhe Po pra, në, në atë reklam po. po, po. Në atë reklam ka rastis. Gjithmonë ashtu ndodh. Po me me matematik domethënë janë shumë shumë ditë të këqija ku fëmijët e këtij as han as pinë, domethënë dhe ky shkon në shtëpi pastaj dhe rreh grun. Se se se se ma bën e tërë. Sepse humi Gjermania lale. S'ka faj fare, unë ma të. Kështu që E ke edhe këtë, po është është, nuk e di. Çan një jetë këtu. Presim reklamat e prostitucionit, kampionatin tjetër. Të fillojnë së shpejti ata. Po, do dalin ato kështu. Do të gjitha vojeve. 069. Edhe shton edhe këto, shton ushqimet, shkon për të bler, nuk bler ushqimet, kalon. Jo, kalon atje. Direkt atje, do më reklama mund të kështu. Është ky me listën. E ushqimeve E kap njëra nga flokët nga dritare ku kalon dhe këtu kaçurrelsa E fut mrena atje Ja ma kokën mes këmbëve ajo shoj Ja shtrëngon fort Dhe i ikin, ikin gjithë mendimet Ama më li 2000 lek se të Se të dinja Dhe dy kokrra vezë Jo, më li 2000 lek se të luj një lojë Se të mos mli ma nëj Jemi të... Po, se ata e shikojnë dhe fëmijët, apo jo? Natyrisht. Po mesazh, se mirë ne edhe që Ne i kuptojmë dhe i analizojmë, siç jemi të gjithë profesora këtu në studio. po fëmijt që i, uh, i shikojnë ato janë... Jo, realisht është. E frikshme. Se diçka ka ndodhë, se mendoja që ligji ishte që nuk i lejonte këto kompanitë e basteve të bënin uh, reklama televizive, ku di unë se çfarë nga këto më përpara. Po me sa duket e di unë gabim. Se s'ka pasur asnjëherë, ka pasur? Jo, ja. asnjëherë. Po çfarë ka penguar deri tash? Ligji. nuk kanë qen, nuk kanë qen kaq n'rregull tamam. Po. Kanë qen si kioska. S'kanë qen kaq të fuqishëm? Jo, tani janë të mrekullueshme, janë të mrekullueshme. Ke çift të futur tani? Në televizor është këlqim. Po, gjithë ato. Edhe është Vetëm që një gjë ka për shembull, se një një ndeshje e kam parë në një të tillë, nuk e di se si përfunduan, atë bënte shumë vap, do futëm brenda në një nga këto. Mhm. Mm Po ishin uh, te televizora. Po. Nuk shife, po nuk shife më te televizori. Unë zgjatë cilë shifë që nga rezultatin shefa blen të shef ndeshje. Shef tip. Ja mirë, nuk ta shohin. Ata nuk shohin ndeshjen, vetëm presin rezultatet. Po. Po. X2. Krat më i lart do barazim. As ndeshje s'i shef, i shef. Finalen. Finalen e, e luajta njësh hmm. njësh dysh përmbysje rezultati. Njësh dysh. Pjesë parë isha në lojë unë se fitoi pra, Franca. Pra fitonte Franca pjesën e parë. Po ta kthente Kroacia pjesë dytë, merrja direkt 150000 lekë. Oh. I more. S'u bë gjë. Jo, s'i more. Domethënë se prej more. S'i more. Pra, po ti ishe ti tek ajo reklama? Ti do shkojnë në shtëpi kokulur. Se atë reklamë do të shikoja. Po, po. Atë që ai shkon në shtëpi pasi ka humbur lekët. Ajo është interesante. Çfarë ndodh? Ka konflikt. Ti je regjisor vetë. Ka konflikt, e kupton? Ka dramë. Çfarë do të Ka të gjitha. Normal. Normal. Normal, si do t'ia bëj ai? Për shembull. Dhe atë që i kanë, ku di unë tash? Marrin peng macen. Sa kështu? Ç'e do macen atë? Sepse ka dalë llafi që Lori ka fitu. Në fakt Lori s'ka fitu. Lori ka lënë 7000 lekë. Po ka dalë llafi sikur Lori ka fitu 150000 lekë. Po të jap skenarin gati shkruaje i rrezë nuk. Se përsëris më. Edhe Lori tani që Para se të shkojë Lori në shtëpi, në shtëpi hyjnë ca laço. Mhm. Mm Marrin Zigin peng. Më ras pika. Dhe mbajnë, dhe mbajnë Zigin tashi me thikë te gusha. E kupton? Dhe Zigi që përpiqet një çikë kshu, po është akoma i vogël. Ta kenë katër burra, secili nga një këmbë. Dhe dhe dhe Lori që hyn në shtëpi, I bie dhe hidhen, hidhen nga balkoni Si macet, bien gjithë Bien gjithë kështu Janë këto të me gjerë telefonit po, Si macet, edhe Zigin madje e hedhin dhe Edhe ai bien në këmbë Dhe pasaj largohen dhe Lori mbetet vetëm Dhe duhet ka Domethënë nuk e di se sa 12 orë kohë Që t'i gjejë 150 mijë lekë Shumë. Po ty nuk të duhen 150.000 lek realisht, ty të duhen mjaftueshëm lek që të vesh skedina. Për të kapur 150.000 lek. Duhet 5-2000 lekë. Dy, diçka e tillë duhet. Ai 2000 lekë ai gjë domethënë se e ka vetë. Dy isha 1 dhjetëshë. Ky është filmi. Në fund fare del pasaj që realisht domethënë pavarësisht llafeve të qeverisë apo ku di unë se mhm. çfarë. Mm -hmm. Lori fiton në fund. Jo, jo. Bixhozi është i mirë. Bixhozi është i mirë. Fund fare del që Bixhozi është. Çfarë do të thosh nga në Pozitive. Pra. Shpëton, shpëton macja, shpëton kështu. Lori bëhet i pasur. Lori shkon me ushqim në shtëpi. Skedina fituese, mund ta quajmë titull provizor? Mund të ishte, mund të ishte. Por jo. Ah, kthehemi pas pak Kriminelët e mëngjesit. Tani një bllok i shkurtër publicitar miq të dashur në anën tjetër muzikë nga John Legend. Yeah. I know it's gonna be a good night I think I just met my wife I think I just met my wife Mirëmëngjes, Blendi Mirëmëngjes, Altini Mirëmëngjes, Lori Mirëmëngjes, të gjithëve dhe kam një lajm shumë shumë të mirë oh. Më në fund është gjetur censura oh. Oh. Pas kaq e kaq kohësh Ka qenë i vetmi me përgjigjen e saktë është Artioni Të lumtë. Mbaron numri me 098 dhe ka thënë më kufizuese. Eksakt, mm, mm, bravo Artion. Njerëzit brenda një kulture të caktuar, sidomos ata brenda kulturave më kufizuese, do të kenë qëndrime të ndryshme nga ata që s'i përdorin ato. E pabesueshme miq të dashur por ka marrë fund, po. Mhm. Dhe Artioni ka fituar uh, kontrollin nga Spitali Amerikan, dy biletat për në Cineplex, uh, Head and Shoulders dhe Old Spice dhe ama Kafe gjithashtu dhe është çanta. Ama ice coffee. Po. Ama ice coffee lale. I bie shkurt. Sepse është eh, tani është koha e verës, kështu që. Të duhet. Po dhurata nga ama ice mhm. coffee është eh, çanta termos. Dhe është fantastike. Mm. Është shumë e mirë Ieri për të uh, mbajtur kafenë të freskët. Tam. Sigurisht ky është përdorimi i parë, pastaj ju mund ta përdorni si të doni. Por është një çantë termos shumë e mirë. Që hyn në punë, të paktën gjatë periudhës verës. Marrsh një breshkë të vogël me vete për shkak për ta po, mbajtur. Po. Ftohtë dhe fut atje bashkë me kafe, si të rri të rri të rri e freskët. Të rri e freskët. E ke parasysh që është problem ndonjëherë me këto? Mm. Mm. Me kë? Me breshkat. Me breshkat pra që pse? S'e durojnë dot vapën. Po ato prandaj rrinë në ujë. Po prandaj po them, mund ta mm. fusësh në një ama ice coffee në çantë, bashkë me amën dhe qëndron në fresk. Në termos, çanta termos. Të kishte një për mua, isha futur vetë. Kam ditë. Se ajo e djeshme më shumë. Po pse oh, imagjinoj? Është freskët. Po jo, po do të them pra që nëse është shumë nxehtë, ti futesh në një çantë të tillë, çantë termos, mund të mund të jetë një ide me vlera monetare, ndoshta duhet ta ndërpresim këtu. Që të mos ta japim uh, idenë falas. Se mund sapo. Mund të jetë një genialitet që sapo më ndodhi. Realisht shansi im për t'u bërë miliarder. Edhe vajta fola në radio. I dhashë të gjitha. Ky është makthi im Ieri. Që ndërsa bëj një ditë emision s'jam përgatitur mirë dhe mm -hmm. flas kështu domethënë si nga mendja dhe jap pastaj sekretet e suksesit. Pa përfituar fare prej saj. Se të gjithë njerëzit duan të bëjnë diçka. Ose bëjnë librin ose bëjnë Po shkruaj një dokumentar të shkurtër mbi dietat. Mhm. Mm Dhe uh, Ishte shumë interesant fakt. Fliste për dietat e shumta. Mhm. Mm se si shumë prej tyre funksionojnë, shumë prej tyre nuk funksionojnë. Po. Për njerëzit sepse shumë ka të bëjë edhe me metabolizmin e njeriut, po ajo çfarë është zbuluar si shkaktari kryesor i faktit sepse dieta të ndryshme dështojnë është fakti që Kishin marrë si krahasim, ka qenë një emision në Shtetet e Bashkuara, quhej The Biggest Loser. Mm -hmm. Ishte një show që zgjaste për rreth 7 muaj dhe njerëzit që fillonin të merrnin pjesë në të ishin gjithmonë, po themi, 150 kile. Tam, po, pra ishin mbi peshë. Dhe, dhe, dhe sipër që atje. A, fillonin nga 150 po, e lart. Po, mund të kishte, okay, në 130, por domethënë ishin okay. një shumë të mëdhenj. Mm -hmm. Kur ishin 130 kile, ai ishte 170 i, i gjatë. I gjatë. Mm -hmm. Pra, volume. Të mëdha njerëzish dhe për 7 muaj këta do të bënin stërvitje dieta dhe çdo javë që bëhej emisioni mm. këta viheshin në peshore dhe shikohej se kush kishte humbur më shumë atë javë. Po, e kam parë një episod. Edhe këto ishin atë domethënë transformime të jashtëzakonshme mhm. të trupave të këtyre njerëzve që mbas 7 muajsh shoqëruar me dieta speciale me po, ushtrime. Sigurisht ishin ushtrime, mm. domethënë këta ishin si në një situatë në karantinë. Mm -hmm. Pra si në Big Brother po them. Që jeta e këtyre filmohej gjatë kohës gjatë javës dhe këta ishin nuk shkonin në punë. Puna e tyre ishte stërvitja, palestra, dieta, domethënë jeta e tyre u përkushtua ndaj humbjes së peshës. Mhm. Mm po flasim 50 kg, 60 kg, 70 kg peshë. Domethënë humbje. Do shumë mund. Fantastike, fantastike. Do guxim për më tepër. Do shumë mund. Ajo që është zbuluar ama Vite mbasi dhe sigurisht kjo bëri disa sezone ishte shumë i suksesshëm në televizion. Mm. Frymëzonte shumë njerëz të tjerë që e shikonin nga shtëpia dhe donin dhe ata të binin në peshë etj etj etj, por ë uh, pasi e kanë humbur këtë peshë. Mm. E kanë rimarrë? E rimarrin sepse ë uh, trupi do që të shkojë prap aty ku ishte. Aty ku ishte, ka një tendencë shumë të fortë atje. Në historinë e madhe të njerëzimit ne kemi qenë mbi peshë për shumë pak vite dhe nën peshë për shumë e shumë e shumë shekuj. Dhe trupi ka tendencën që të ketë frikë nga nënpesha. Mm -hmm. Dhe për këtë arsye, domethënë kjo është përsëritur, nuk është asgjë e re që po them. Por uh, dhe dhe niveli i një hormoni në veçanti, mm -hmm. leptinës, që është është thelbësor atje, binte frikshëm. Domethënë ti edhe ajo shkakton uri. Uri shumë të madhe, mm -hmm. mungesa e saj. Ah, kur nuk e ke. Shumë i uritur. Shumë i uritur. Shumë i uritur. Vetëm të hash. Të hahet, të hahet, të hahet, të hahet, të hahet në një mënyrë të çmendur të hahet. Dhe është më e fortë aty sepse të hahet, domethënë ajo ndjesia e urisë është e vërtetë, nuk është shkaktohet nga një hormon ose mungesa e tij. Mhm. Mm po çon si ka, ti e ndjen si si të vërtetë. Ndërkohë që domethënë është shumë e vështirë. Nuk është një soj. Te mund të kesh një njeri që ka qenë 140 kg dhe bie dhe bëhet 70 kg, mbas një përpjekje po, po se po thën 90, se s'dua që ta mm -hmm. ekzagjeroj. Dhe dikujt që ka qenë 90 gjithmonë. Sepse është sportist dhe ka natyrën të tillë është i gjatë, por 90 kg dhe rri fibër ashtu. Kurse dikush ka qenë 130 dhe pastaj ka rënë 90. Tani ata teknikisht janë e njëjta peshë. Mund të jenë edhe njëjta gjatësi. 90 kg ky, 90 kg ai. Mhm. Mm Por ky që ka qenë shumë i shëndoshë, duhet të punojë 4 orë më shumë se sa ky që s'ka qenë ndonjëherë mbi peshë. Dhe e ka këtë, e ka këtë peshën e vet. E kupton çfarë dua të mm, them? Ti e ke peshë të arritur. Mm -hmm. Pas shumë përpjekjesh dhe për ta mbajtur atë peshë, duhet të përpiqesh, duhet shumë më shumë punë se sa këtij personit që e ka pasur atë peshë. Po ta marrësh me pesha tjera për shembull kur ti shkon edhe dobësohesh, edhe bëhesh, po themi 72 kg. Mhm. Mm Basi ke qenë edhe 95. Tam. Më kupton? Ti nuk do ta kesh kollaj që të rrish 72 kg si ç'njëri që ka qenë gjithë jetën 72 kg. Që s'ka qenë kurrë 73. Është e vërtetë. Edhe ti pastaj mund të thuash, ti duhet ai mund të hajë më shumë se ty, ai mund të stërvitet më pak se ty dhe ai do ta mbajë atë peshën. Ti duhet të hash shumë më pak se ai, duhet të stërvitesh shumë më shumë se ai. Dhe jeta jote domethënë se do guxim e gjitha, se duket e thjeshtë por do përkushtim, do do nge. Më falni. Shumë gjëra. Nuk është e pamundur, po Jo, asnjëherë nuk është e pamundur. Edhe në përfundim të kësaj është këto dietat pastaj Ato që të privojnë janë janë problem. Në fund fare, këshilla më e mirë që unë kam dëgjuar dhe kam dëgjuar shumë mm -hmm. gjithë ato vjet, e kam lexuar jo pak e kam parë kështu. Është uh, ushqime të papërpunuara. Ëh, mm, ajo është shumë e rëndësishme në fakt. Sa më shumë ushqime të papërpunuara, ëh, uh, se janë edhe më edhe të mbajnë. Është ajo fjalë që themi ne të mbajnë, mm -hmm. të ngopin, po. Tam. Të ngopin arra, lajthi, ë mm. uh, speca, domate, sallatë, këto gjërat perimet, po. Perimet kështu. Jo të përpunuarat, jo ato që duhet të grisësh një qese, të mhm. grisësh. Po jo mish viçi është okay. Po mish viçi dhe jo sallam. Të mish viçit. Sepse është është përpunimi aty ndaj gjithë nitratet e gjërat që i shtojnë asaj edhe konservantët e ku ta di unë mm -hmm. se çfarë. Gjithë këto gjërat janë janë jo të mira për Do ta marrësh pra çet vogël. Brumrat, brumrat janë janë të këqij, kjo diskutohet yndyrnat e tepërta janë. Sheqernat e tepërta. Sheqeri, brumi, yndyra, këto mhm. klipat e tepërta këto dihen që janë problem, por pastaj do që të kesh sa më shumë gjëra të papërpunuara. Jo biskota të mm -hmm. ku di unë se çfarë me këto, po mundësisht krunde. Edhe zarzavata e gjëra kështu. Dhe mishin mish, jo nën jo produkte të të mm -hmm. mishit edhe. Qoftë se gjyshi kjo është një nga rregullat. Qoftë se gjyshi yt Gjallë apo vdekur qoftë rahmet pastë Nuk do ta njihte se çfarë është ajo gjë që po ha Mos e ha Mos e ha nëse gjyshi nuk do ta njihte se çfarë është Do ta njohë gjyshi Ta ketë ngrënë dhe gjyshi Ti e diçka që vjen Djathi është okej okay. mm -hmm. Kupton E gjëra si këto Djathi Po këto Me jod Me Kroatët janë uh, humbësit më të mirë të botërorit të të, të gjitha, gjitha kohrave. Asnjë skuadër nuk ka humbur thonë ata më bukur. Qoftë në fushën e blertë atje, por edhe reagimi popullor i mëpasshëm mhm. mm -hmm. në Kroaci Po edhe në vende të tjera ka qenë uh, festë domethënë. Mm -hmm. Sepse ka ndodhur në të tjera finale kur pala humbëse po e quaj. Mhm. Mm ka ka qenë aq e mprehur për të fituar. Sa që kur nuk kanë fituar pastaj ndeshjen zhgënjimi ka qenë aq i thellë në popull sa reagimet kanë qenë gjithashtu. Të dhunshme, përplasje me policinë, shkatërrime, grabitje këto. Kur ndodhin këto gjëra kur një skuadër fiton, Siç ndodhi në Paris. Po, po. imagjino pastaj kur është një skuadër që e, po nuk ndodhi në Zagreb. Zagrebi domethënë mirësisht, po, po shikoja një video po. Shikoja një video ku këndonin këndonin aty në në shesh në një skenë Modriç ishte skandal me zërin. Shumë futbollist i mirë po me zërin. e provoj edhe një herë. Dhe ë Dhe do është një është një festë e madhe. Ata kanë marrë, e kanë marrë festë, siç do e kishim marrë dhe ne kam përshtypjen unë. Po, besoj. Po vajtën vendi i dytë nuk mendoj që në Shqipëri do ishim zemëruar që s'kapëm vendin e parë do do ashtu, por por dhe e kuptoj sepse ata janë kanë gjithë arsyet për të festuar. Por siç thashë, revista Bild pra e Gjermanisë i konsideron kroatët humbësit më të mirë të të gjitha kanë ditur të humbasin bukur mm -hmm. edhe ta ta shijojnë edhe edhe humbjen ose vendin e dytë më më saktë në kampionatin botëror. Mira Kazhani kishte një një uh, shkrim burra që nuk qajnë apo diçka e tillë, domethënë. Ëh. Mm -hmm. uh, nuk e kuptova tamam se ku donte të dilte, por ajo sa i kishte bërë përshtypje një fakt. I ka pëlqyer ndonjë nga ata, i është dukur seksi kam përshtypjen unë kështu. Dero si thon Dero Kroati, edhe edhe po domethënë e gjitha kuptimi ishte që burra që nuk qajnë janë burra tamam. Burra prej vërteti thoshte ajo, burra që nuk qajnë. Që nuk qajnë. Që bie që burrat, mm. pastaj kishin nxjerr dikush uh, fotografitë të Luka Modric duke qarë dje. Pas ka pasur momente që kanë qarë kroatët thjesht nuk i ka dhënë televizori. Po normal. Që bie edhe teza e e Mirës në në këtë. Për çfarë bën propaganda ruse? E, nuk e di. Pa burra që nuk qajnë tash. Të gjithë lumtur, s'ka shans. Të gjithë njerëzit qajnë. Të them të drejtën burrat që qajnë, nuk është se janë ndonjë kështu. Më pak burra. Jo, jo, jo, absolutisht. Më pak janë më pak ajo diskutohet. Po. Varet për çfarë qan zotri? Po për çfarë në situata? Varet për çfarë qan? Se ka burra që qajnë vetëm për një gjë. Aty ja bën halal. E ja bën halal. Po për Ja bën halal. Për humbje? Po të kalosh natën nga burgu dëgjon një kështu. Është një, është një e qarë kolektive. Një rënkim. Po çfarë kujton ti se po qajnë ata? Kështu që jo çdo lot është uh, zhburrërues. Ka dhe nga ata lot që të bëjnë më shumë dru. Kthehemi pas pak Klubin e mëngjesit Stroma e tani miq të dashur me Sa e njohim kolegun është loja e radhës tani, oh. por ende s'kemi hedhur shorten. Shorten. A vërtet. Ose siç njihet në radio shahte. Shahte. Ehm tani do ta hedhim pra shorten. Do ta hedhim një shorte, në Klubin e mëngjesit miq të dashur. Shahte on do ta fitoj më i miri. Më i miri, ai që fiton do të jetë viktima, kështu që mm. fituesi është humsi. Në këtë rast. Ai që mbetet i fundit është ëh, mhm. është humsi. Atëherë. Atëherë, çuna? Po po, unë humb. Ti je, ti je humësi Altin, ti je viktima. Po. Atëherë Altini do të largohet miq të dashur duke po, dëgjuar muzikë për qejfin e tij. Nuk do të jetë më në studio, ndërkohë që ne do i bëjmë uh, tre pyetje. Sikur uh, do ta vendosim për Altinin para mhm. tre dilemash. Por fillimisht këtyre dilemave duhet t'ju përgjigjeni ju Në numrin e telefonit 0692070222 kemi për të dhënë një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice për atë që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë. Është një super dhuratë. Dakor. Dhe duhet që të jepni ato përgjigje që mendoni se do të jap Altini. Pak më vonë kur ta ballafaqojmë atë me pyetjet. Mhm. Mm dhe dilemat. Pra Lori do përgjigjesh? Po. Sikur të ishe Altini. Po. Mos shiko tek vetja, shiko tek Altini. Edhe ti Eri. Dakor. Mendoj që ose mendon si vajzë, mendoj si djalë. Mhm. Mendoj që do jem fituese, e njoh. Ti mendon që do jesh fituese, e njeh shumë mirë kolegun, okay. Po Le të shojmë nëse dëgjuesit gjithashtu do arrijnë ta parashikojnë Altinin ashtu siç duhet. Ta parashikojnë Altinin ashtu siç duhet. Mhm. Pyetjet janë bër sikur enkas për Altinin. Dakor. Pyetja e parë për ty Altin është kjo. Që sa herë që dëgjon Hello mhm. nga mm -hmm. Adele, Adele. Mm -hmm. të shpërthesh në orgazm. Kudo që të jesh? Në tren, në autobus, në rrugë, mm -hmm. në punë. Nëse dëgjon Hello Është ajo. Hello. Ai vjen me ndodh aty. Mhm. Apo që sa herë që ke një orgazm të shpërthej hello. Në dhom. Në sfond. Po, në sfond. Nuk dihet se nga ku Jeri. Mhm. Me speakera të padukshëm. Hello. Is it me? Ah, më fal. Se e ngatërrova me hello në atë tjetër. Okej. Okay. Okej. Okay. Altin do të zgjidhje që të flasësh mbrapsht gjithë jetën tënde. Mm. Rëmi më mm, shumë. Tam. Apo që të ecësh mbrapsht gjithë jetën tënde. si mbrapsht. Të ecim me kurriz, mbrapsht. Mbrapsht ecim mbrapsht. Okej. Me hap. Sidomos me vrap. Po mbrapsht. Po mbrapsht. Gjithmonë mbrapsht. Interesant. Do ecë gjithmonë mbrapsht në çdo vend edhe. Edhe për shkuar po, edhe ë? Edhe kur është në makinë? ishull të shkretë. Tan. Ku gjendet një sirenë? Sirenë. Oh. Normal. Pra është Altini aty. Mhm. Mm Shumë e pëshor po themi dhe gjendet një sirenë. Pyetja është, do doje që sirena të ishte gjysëm peshk nga mesi e lart apo gjysëm peshk nga mesi e poshtë? Sa e komplikuar që është. Pra do një sirenë që është tjetër, vetëm kjo. Që është grua nga koka deri tek fundi i barkut apo një sirenë që është peshk nga koka tek fundi i barkut, por pastaj është grua që andej e poshtë. Mendoje. Mhm. Unë e njoh mirë dhe 069 20 70 222 069 20 70 222. Pra, Altini është në një ishull të pabanuar ku ndodhet një sirenë, do donte mhm. që sirena të ishte peshk Nga mesi e lart apo peshk nga, nga mesi e poshtë. Okej. Okay. Okej, okay, këto janë uh, tre dilemat për Altinin, zonja e zotërinj. Ne do të dëgjojmë një këngë tani kur të kthehemi. Do ta ballafaqojmë kolegun tonë me përgjigjet që ka dhënë Jeri. Okej. Okay. Dhe Lori dhe përgjigjet që po jepni ju në 069 20 70 222 edhe një herë. Dilemat janë. Altin orgazm sa herë dëgjon Hello nga Adele apo sa herë që ke një orgazm shpërthen Hello. Në ajër Hello nga Adele. Mhm. Të flasësh gjithmonë mbrapsht, gjithmonë, gjithmonë apo të ecësh gjithmonë mbrapsht, gjithmonë, mm -hmm. gjithmonë. Ec mbrapsht apo flet mbrapsht, ti zgjedh. Dhe në fund fare, në një ishull të shkretë ku të gjendet një sirenë për shoqëri, Do zgjidhje që sirena të ishte peshk nga mesi e lart apo peshk nga mesi e poshtë. Dakor. Këto janë tre zgjedhjet për tre dilemat për Altinin, kur të kthehemi miq të dashur do të kemi më shumë për t'ju treguar. Tani uh. largohemi tek muzika dhe dëgjojmë ça kemi për të dëgjuar tani. Era. Era. Kthehemi mbas pak me përgjigjet e Altinit në ballafaqimin e lojës sa e njohim kolegun. 9:16 minuta në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM. Yeah! One life live it up cuz we got one life. One life live it up cuz we got one life. One life live it up cuz you don't get it twice. Është nëntë e pothuajse 20 minuta në këto momente Unë jam Blendi, këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes Kemi me ne Lorin Dhe sigurisht edhe Altinin që është Viktima e lojës sa e njohim kolegun sot Altin ti përballesh me tre dilema Duhet të jap një fitues një herë. Duhet jap një po, po, po sepse ishte edhe kënga e ditës ajo. Është Rovena e para, i mbaron numri me 027, ka fituar Ama Ice Coffee. Okej, okay, faleminderit Rovenës. Ndërkohë, Altin, ë uh, Dilema e parë për ty. Mm. Është kjo. Do të zgjidhje që të përjetoje një orgazm shpërthyes sa herë dëgjon hello nga Adele. Po. Qoftë edhe duke kaluar një makinë në rrugë për shembull dhe ka zërin lart. Mm-hmm. Opa, opa. Edhe ik, aty fillon në uh, telashi. Aha. Mhm. Mm Ndoshta do të gjeje një zgjidhje ti, si këto. Mbajnë në imbrojtëse. Po, në gjurë Peceta higjienike. Krijon sado halli pastaj. Varet se ku je, gjithsesi. Sa nuk isha. Dhe uh, apo e kundërta do të ishte që sa herë që ti ke një orgazm, mm -hmm. hello nga Adele të shpërthejë në ajër, nuk dihet se nga. Nga muret. Jo, do preferoja alternativën e parë, që sa herë që do të dëgjoja hello nga Adele, mm. të shpërtheja në orgazma të papara. Dhe nam. Ah. Do ta kishim uh, parashikuar ndryshe këtë, nuk është ashtu. Doli nga dyse. Na befasoi fare me këtë, po pra. Si dritat akoma. Okej, okay, mirë. A ah, në pjesën e dytë altin kemi këtë pyetje. Do zgjidhje që të flasësh gjithmonë mbrapsht. Gjithmonë jetën tënde çdo fjalë me këdo. si e mendova unë për punën që bën Altini, do ishte shumë e bezdisshme që të fliste gjatë gjithë kohës ashtu. Ça punë bën Altini ama? Po, Altini flet. Gjithë gjithë kohës. Oh, po, po tani ah, dhe të eci vetëm rrugës njeriu mbrapsht, po është më interesante. Jo, elimino le. Eci vetëm eci në kemë. Unë nuk e kisha menduar kështu atë. Në makinë, okay, me bicikletë, jo, jo, me bicikletë. Në makinë je në rregull. Me bicikletë mund të ecë. Ah, nuk e thotë. Në makinë edhe në bicikletë ishte në rregull, vetëm ecja. Po, ça po, ça kupton me ecje ti? Me ecje që je mbrapsht. Pra, po. Ai ecën me makinë. Mirë, pra, mirë. Çka, ecën me makinë. Ne e cilësuam që ecja në makinë do ishte normale. Ne e cilësuam, okay, po, e cilësuam kur ai kishte veshët mbyllur. Ishte çfarë, kur s'na dëgjonte. Okej, okay, mirë. Iku kjo. U dojë më pra, Lori, u dojë asnjë pikë sot Asnjë pikë Jeri, asnjë pikë Lori deri tani Askush nuk e ka parashikuar Altinin saktë E treta dhe e fundit është kjo Je në një ishull të shkretë ku të gjendet një mikeshë, mm -hmm. një sirenë. Po. Me cilën po themi do të kesh raporte intime, sentimentale. Të, të ngrohta. Uh, në ishull vetëm. Pyetja për ty është kjo. E, ka një histori kur vjen të çan ujku Në ishull vetëm e të rajtë Në pashë Kjo është po, rasti i mbijetesës Po ujku pse s'u morëm vesh ne ujku? Nga doli, ne si vetëm në skenar. Nuk të nashë shiko. Dijo, uh, pra, kjo sirena të jetë peshk nga mesi e lartë, po? apo të jetë peshk siç janë shumica e sirenave nga mesi e poshtë? Një sirenë normale. Po. Peshk nga mesi e lartë, nga mesi e poshtë, domethënë. Sirena tipike kam thënë. Edhe ti. Po ti thua kam parashikuar. Pra të dy jeni keq për një. Jeni të dy me nga një pikë domethënë. Bravo. Shiko, sot mund të ndajmë barazimin se ishim dobët që të dy Lori ndryshe. Jo, ne do bëjmë një pyetje tjetër. Apo dorëzohet? Mm, e di që s'dorëzohet. Duhet një fitues. E ka thënë që në fillim Altini që unë e njoh më mirë. Atë po ju nuk mund të keni, nuk mund të keni të njëjtën alternativë. Po. Okej. Do të keni përgjigje të ndryshme. Në rregull. Mhm. Altin do zgjidhje për shembull që çdo ditë kesh një gur brenda në këpucë? Një sekondë, duhet ta shkruajmë ne një ose dy, ha? Po. Para se të përgjigjet Altin. Kesh një gur brenda në këpucë? Po. Çdo mëngjes? Gjithë ditën domethënë të bezdis, e ke parasysh të futen guriçka në këpucë që ke kështu? Bezdi e madhe. Apo që çdo natë në shtrat të ndjesh që ka thërrime buke. Dhe nuk i heq dot? Prit, prit. Jo, nuk nuk i heq dot. Janë gjithë kohës. E ke parasysh sa të bezdisshme janë ndonjëherë? Po, të kem një gur brenda në. Po prit më. E tha, ok, e po mund s'kam që bëja ti të shi E lëmë fare, Lori këthoni juve Unë njëshin po mendoja Njëshin po mendoja, edhe Lori njëshin Edhe Lori njëshin, kështu që e lëmë me kaq Njerëz po mendoja para te e po se fa E pra, këtë nuk e verifikon dot as ti as unë Lori Më vjen keq Atëherë, Unë po mendoj atë që ka menduar Jeri Sa i mirë që është Kjo është e fundit Po ç'i mirë edhe unë si ai do thoja Që dhe krahun tim do me krahun tënd E kuptoj unë atë se Vetëm te këto dy përgjigjet s'e kuptoj Altin Do të zgjidhje mm. Mos u përgjigj Që Të duhej një përpjekje heroike për të dalë nga një birrë e thellë. Po. Apo e fusim ne Altinin në një birrë shumë të thellë. Okej. Okay. Vrimë. Okej, okay, e kuptova. Dhe i duhet një përpjekje heroike për t'u ngjitur. Okay. Imagjinoje si një pus. Mhm. Mm pra ti je i ngecur dhe të duhet të dalësh nga një birrë shumë e thellë. Po del. Apo të kesh Të luftosh një adiksion ndaj birrës. Altini është Varësinë nga birra. Tani pra të të të, të luftojë për të dalë nga birra e thellë ku e kemi futur një vrimë në këtë rast. Po, po. Apo të luftojë varësinë nga birra që mm. pihet nga alkooli. Po. Po. Jeri mm, vendos okay. njëshin apo dyshin. Un kam shkruar diçka, un kam shkruar. Jo. Po pse e the o Jeri? Ah, se i thotë të shkruajë Altin. Urdhëro, e shkruajta. Po dhe un e shkruajta. Njëshin, njëshin kam thënë, njëshin. Ja, e fiton Jeri. E bën kastile, blen edhe Jeri. Bravo Jeri. Ti Nuk e mora vesh se pse fitove dhe çfarë fitove, por të lumtë ty. Unë vura njëshin pra, fantastike. Pra ti ti do zgjidhje të futeshe në një birrë apo të kishe adiksion nga birra? Të futesha në një birrë siç tha Jeri. Inshallah s'del nga birra fare. Do dalë Lori në fund. Unë do ta fusim atje në atë birrë dhe pastaj të hedhim birrë. Ta mbushësh birrën me birrë. Ajo do ishte. Të më shkruaj mesazh si shkruaj tash që iu mbyll dera aty jashtë, më po. mbyllur dera, të më thotë kam ngelur në birrë, unë t'i them. Po. Thuaji Jerit. Thuaji Jerit, po, po, unë të shkoj Lori. Jeri mund të të nxjerrë. Mirë, tani do të jem Hello nga Adele këtu. Kthehemi pas pak, miq të dashur, ju përshëndesim është 9:28. Dhe tani Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Dhe tani Ai, dini se me Jerin në Klubin e Mëngjesit. Lista e përfitimeve shëndetësore që vijnë nga uji i kripur i detit është thuajse e pafundshme. Ndikimi i detit në shëndetin dhe mirëqenien tonë është pjesë e pritshmërive tona. Ai përmirëson humorin dhe shëndetin. E vetmja gjë që uji i detit nuk bën dot për ne është të hidratojë organizmin. Por ja cilat janë të mirat e ujit të detit. Uji i kripur mund të veprojë si një kurë natyrale. Ai stimulon trupin dhe ushqen ndjesinë. Mesatarisht uji i detit përmban 3.5% krip, Për një litër ujë merrni 35 gram kripëra, por dhe sasi të ndryshme të magnezit, sulfatit dhe kalciumit. Uji i detit pastron lëkurën. Kripërat minerale bashkëpunojnë me diellin për të rigjeneruar lëkurën. Si rrjedhojë, probleme si psoriaza, aknet, lupusi e të tjerë mund të kurohen lehtësisht me ujë të kripur. Uji i detit forcon sistemin imunitar. Numri i qelizave të kuqe të gjakut rritet me 5 deri në 20% pas notit ose banjës në det. Numri i qelizave të bardha të gjakut rritet akoma më shumë. Uji i detit është një kurë fantastike për njerëzit që kanë një sistem të dobët imunitar dhe nivel të lartë të sheqernave në gjak. Uji i detit ngadalëson zhvillimin e reumatizmës. Uji i detit dhe aktiviteti fizik janë elementet kryesorë të kurës ideale kundër dhimbjes së kockave dhe muskujve. Për persona që vuajnë nga artriti, uji i detit sugjerohet si një trajtim ndihmues. Mineralet që gjenden në ujin e detit lehtësojnë qarkullimin e gjakut duke qetësuar dhimbjet. Uji i detit largon ankthin. Duke qenë se uji i detit është i pasur me magnez, ai ka aftësinë të qetësojë mendjet dhe shpirtrat e trazuar. Njerëzit që preken shpesh nga stresi duhet të shkojnë në plazh dhe të qëndrojnë pranë detit sepse uji i tij ka vlera qetësuese medicinale. ka qenë në formën e mjelmës. Të gjithë njerëzit donin që ta kishin. Mban mend apo? Mban mend. Ndërkohë këtë vit, këtë vit ka një komerdare krejtësisht ndryshe po. nga ajo e vitit të kaluar edhe viteve të tjera. Është krijuar nga dy djem, të cilët kanë një kompani që quhet Pom Pom dhe komerdarja e këtij viti është në formën e një arkivoli. Ah, ka formën mirë, e një arkivoli, por ngjyra është e bukur sepse është një rozë e bukur. Ah, super. Dhe arkivoli. Mm, ata e kanë quajtur që është uh, komerdarja uh, më re, më e rehatshme sepse ti mund të shtrihesh në të, ka edhe pjesën e kapakut. Mund edhe të vdesësh në të. ka edhe pjesën e kapakut ku ti mund të mbulohesh i tëri që mos përcëllohesh në diell. Ta lësh detin të të marrë të çojë Dallga bën të vetën. Ku të dojë ai? Megjithatë, një komerdare e tillë, me sa unë pashë, e dini sa kushton? Jo, jo, jo. nuk e dim. 120 dollarë. Sa vlen kjo? Është në shitje, kështu që është një arkivol për vërtet. Ke edhe një kështu opsion që mund të shkosh në mes të detit. Edhe ke një si tip uh, tape të vogël që e tërheq atë. Edhe mbushet me ujë, ajo shkon në fund. Është një proces kështu, po ka një gjë që nuk shkon me kokë poshtë, e kupton? Shkon kështu, horizontalisht. Si si si zbret. Ndërkohë që kjo që ishte ngjyrë pink, po ishte 120. Po mirë, kryqe i kanë vënë kështu shenja. Jo, jo, jo fetare? Jo, fare, nuk ka po asnjë lloj shenje të tillë. Si sigurohen që kuptohet që është qivur, që nuk po është. Po duket sepse forma është e tillë dhe është si maristela, po them, edhe ka edhe pjesën e kapakut që ti mbulohesh. Po. Megjithatë ka një gjë. Mm. Ngjyra pink kushton 120 dollar. Nëse ti preferon që ta kesh në ngjyrë floriri, eh, duhet të paguash pak më shumë. 399 dollar. Normale është. Sepse është një vdekje më e paqtë. Kjo është më popullore, janë prodhuar më shumë në numër, kurse këto që janë me ngjyrën e floririt janë, janë të limituara në numër, kështu që kanë edhe një kosto më të lartë. Po ndonjë kështu marketing po i bëjnë? Po patjetër. Se duhet të se duhet ta marrin një të tillë është është shumë e rehatshme, thonë, është komode, është uh, ngjyrë pink, e lezetshme, edhe është fani për të pasur një uh, komerdare ndryshe, që është nuk është parë deri tani. Ti do e merrje një të tillë? Jo, nuk do e merr. Asun. Unë po të isha kështu do ndaloja. Nuk do doja që vija bregdetare, horizonti i mrekullueshëm i Jonit të mbushë mhm. me qivur plus plus. Arkivola andej këtej. E kupton ca pink, ca të bardhë, ca kështu. Pikë e zezë. Pikë zau, pikë zau. Po ne të tjerët ç'kusur kemi se ajo ka edhe një kështu mhm. impakt mbi ata që shikojnë, jo vetëm mbi ata që është brenda. Nga fotot që unë pashë, ata që e kanë provuar po duken shumë komodë, shumë të duken të rehatshme si komerdare, por ndoshta forma e bën që. Le t'i bëjnë edhe shezlonë si qivur, Jeri. T'i ngrenë kështu në kënd dhe ke parasysh edhe të shtrihen gjithë atje. Unë thashë unë do. Edhe me lule kështu. Edhe shkojmë gjithë kështu. Futemi, futemi në det një nga një. Të hedhim nga një gur. Marrim një gur edhe hedhim në det para se të futemi brenda. Po, po, po. Ai, ai, ai. Janë uh, ka lujt mendsh njerëzit, do me pak fjalë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Kthehemi pas pak miq të dashur tani është Mihali që të këndojë këngën Who You Are. Mihali, zonja e zotërinj në uh, klubin e mëngjesit me Who You Are Ora është tani 9.52 minuta ju jeni me hmm. Blendin, Jerin, Altinin dhe Lorin Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 E pak nga pak arritëm edhe në fundin e kësaj. Jeri domethënë edhe kjo atletja e Nike po, ishte pra, gjithashtu e çuditshme. Që ke futur në një kështu domethënë. Jo, ishte fashja ku po shikoja. A është e njëjta, pra dhe e lidhur. Është e njëjta që merret me dizajnet e fundit dhe me mm. Përveç këtyre arkivoleve komerdare, Jeri gjeti edhe arkivole në formën e një atlete e Nike. Nike. Uh. Qoftë se je marrë me vrapim për shembull, Mund të vdesësh i qetë pra. Po. Vdes i ri për shkak ngatërrosh, ngatërrohen lizat e këmbëve, nuk bum, vjen pera. Qafa, hop, direkt në një atlete Nike. Shumë e çuditshme ishte. Mm, mirë, ku i gjen këto? Ja më dalin rastësisht. Nesër kur të plakemi Jeri po do të kemi më shumë materiale të tilla se do na, do na hyjnë në punë më shumë për atë. Jo, po shikoj mbi artistin sepse është një artist që i ka po. krijuar këtë po. Nike dhe ka emrin Paa Joe. Mhm. Dhe jo, në 68 uh, muze të ndryshme ka nga një Nike të tillë të krijuar prej tij dhe nuk qenka hera e parë që ky krijon dhe merret vetëm me krijimin e arkivoleve të çuditshme, me sa po shoh unë sepse herë të tjera ka krijuar uh, një luan. E kuptoj. Uh, një telefon iPhone gjithashtu, domethënë merret me gjithmonë me këtë formën e këtyre. Duke qenë në forma të çuditshme. Në çfarë pra frymëzohet djali? Okej. Okay. Jo, e shikoj Jeri, paska edhe çanta në format letër. Me, kjo është. Kjo e jotja. Kthehemi nesër në klubin e mëngjesit miq të dashur, Orgesa Zaimi është me Music Box çdo mëngjes me ju nga ora 10 deri në mesditë në 12. Me më të rejat e muzikës moderne Ne ju lëmë me Jamiroquai Tani kjo është Summer Girl Nga unë Blendi, nga Jeri Nga Altini dhe Lori Një ditë të mrekullueshme përpara Këtë të martë të 17 korrikut Bëni qejf, bëni plazh Kujdesuni për veten dhe njëri-tjetrin Ciao Mirupafshim